A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. What a fight! bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. Doba u vjeri. Doba u vjeri. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltol.com Soba put vjernika أحزاني يا نائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي أحزاني رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنيا دنياه لم يرك لعيش فاني خطاب حقا قد جحد Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na fakultet. samo je problem sa tim danicim golubojima, koji da hoće mogu na svakom koraku griješiti. Ali oni neće. Pa šta se mora kad nas se zazivaju, kad nam kažu vehabija, pita gdje ti deset maraka, gdje mi objasni, šta si rekao? Kaže, ne zna. Pa šta izgovara svijet koji ne zna sebe? Uida, hapeba mu džahilu na kalu se nam. Pa kada te tako oslovljavaju džahili, ne zna li se, kaže Allah da vam. Tu puti na kraju puta. Znači, Allaha da ju puti. To je osobina robova, osobina robova milostivog. Da se tako obhode. A ovo je taj vakat. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Znači, Soba. Vjernika. قد كان فوق المنى مونق الزهر رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر في خرير Zato je danas kada počneš da objašnjavaš da ljude vratiš pod vinklom, tam svijet skoči na noge. Kao što je skočio u vreme Ibrahima, ali salatu wasalam. Pogledaj si ahmaka tog vremena. Oni još imaju snagi da pitaju ko je uradio ovo s našim bogovima. Pa Ibrahim kaže, sad ću vam vidjeti svi budale. Ovaj najveći. Zar i danas nema budala koji kažu mene, ja sam iz loze majmuna došao, iz planete majmuna. Ovo je majka priroda. Onaj kaže, ima, ima neka veća, ima, ne, nešto ima, nešto ima. الدهر بالغيار غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر A u toj epidemiji činjenja velikih grijeha moraju se robovi milostivog isticati i po hodu, i po govoru, i po davi, da tom narodu traže salameta, da im kažu izlaz je ovdje ili će vas Allah Đelešanu uništiti.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 Zaista smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem našeg imama do sudnjega dana koga je Allah žele šanu poslao vama arsalnake illa rahmeđan lil alemin. Nije ga poslao Allah subhanahu wa ta'ala osim zbog milosti rahmetel lil alemin iz milosti prema svim svjetovima. A zatim, draga moja braća i sjedne sestre, u ljudskom domenu vam se zahvaljujem na ovako lijepom odazivu. Ovo je dokaz da je al-aqibatu lil-muttaqin da će Islam pobjediti Da završi sa pripada bogobojaznima. Da će Bošnjo svašta probat i na kraju shvatiti da mu nema druge neku svi Turci u pravom smislu, tu i on, u islam.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 Pa ko se uhvati za islam, uhvatio se za najsršće uže, lem se sale, lem se same leha, ne može to pukriti uže. Znači, nema ništa bolje od islama. I to mi dokazujemo svaki dan, hvala Allahu tabareke wa ta'ala. I vidimo, pored tolike medijske propagande i pored tolikog nemoralnog rata koji se vodi protiv muslimana, ima li smisla, pitama slijepo, da musliman koji čaši bude gola žena na zidu ili na džampu plakati? Po čiju to kapu može spati? ali in kalebe ti dunja. Kada nestane stida, kao kaže poslanik alaih salatu wasalam, i da lem te stahi, sasna na Ako se ne bude stidio, radi šta god hoćeš. Odi ti onoj junici u prevodu glumici i kaži joj vatrena ženo ako se ne pokaješ tebi je u vatru Jer je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem na sudnjem danu bio sproveden od strane Žibrila pored Jehannama. Pa je vidio dvije kategorije vrste ljudi, dvije vrste ljudi najbrojnije u Jehannamu. Prva vrsta su žene. Popunjavaju najveće prostranstvo Jehannama. I to koje žene? Koje su kasijatu na arijatu? رؤوسهن كبخل الابل او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kaže to su one koje su pokrivene otkrivene glave su im poput devi grba neće osjeti džennetskog mirisa i neće nikada ući u džennet a druga vrsta su silnici koji su činili nered na zemlji. U prevodu milicija, žandari, koji bespravno tuku ljude sa pendrecima poput kravlji repova. Znači, najveći broj žena u džehennemu, one misle, jadnice, bile obmanute, koba jagira se pokrile a one otkrivene. I zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, Allah se smilovao ženama ensarijke, ensarija. Izašle su na dan Bajrama kao crni gavranovi. Jer crna boja, ona nije privlačna. Ona znači ne zavodi. Pa zbog toga kažem, draga braćo i sjedne sestre, živimo u vremenu epidemijskom više aspekata. Živimo u vremenu grijeha, ali s druge strane živimo i u vremenu, ako Bog da velikog auda ili islam, velikog povraka u islam. Trebamo samo mi, uz Allahu pomoć, da budemo iskreni i ispravni i da pozivamo ovaj narod i da im objasnimo temelje ove vjere. Da kod turabija nekija nema ilađa, on dijeli džehennem i opet nije džabe. Moraš vlat kanister, moraš vlat parking, moraš sanit kjetiti pred skenderijom. Kakav je to doktor kome dođe 20.000 ljudi I on izlijeći jednog ili dvojicu, ili petoricu, pod navodnim značima. Kad će taj dobiti zvanje doce i tako dalje? Ali narod u kome je slizatrani mozgovi davno, još uvijek možeš magu od celofanu prodati. Ništa nema unutra. Pa zbog toga na nama je velika zadaća i obaveza I zato nam poslani kada je salatu wasalam svima naređuje. Pa kaže, beligu anni volev aje. Od mene. Ne iz svoje glave, jer će ljudi ima zamjer, nisi, danas je ovaj kompjuter pametniji od tebe. Prenesite od mene pa makar jedan ajet od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa svi moramo biti misionari. Svi moramo živjeti po islamu svi moramo pozivati ovim lijepim principima ove vjere. Pa ćemo možda i doživjeti, ako ne doživimo, rezultati ne pripadaju nama. Da gledamo svojim očima kako ljudi ulaze u Allahu u vjeru fidin illahi et vađa, u skupinama. Jer ovo je sada sezona Ne mere sad sad para da je zabava. Ima svoje vrijeme. Fi kulli mekan maqal. Svaki ovo mjesto ima svoj govor. Pa i zbog toga sada je veliko vrijeme da zovemo i sebe i druge u ovu lijepu vjeru Islam uz Allahu tabareke wa ta'ala pomoću. Mi smo na prvom rekiatu nešto proučili od osobina vjernika. Ili od osobina robova milostivog. Pa vidi, da vidimo ima li nas u ome štiju. Jesmo li mi robovi milostivog? Kaže poslanik ali je salatu wasalam Irhamu men fil ardi, irhamukum men fil samar. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji. Da bi bio prema nama milostiv onaj koji je iznad arša. Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo pobrojati ove osobine koje su u završnici sure Al-Furqan. Ako i nađemo kod sebe, zahvalimo Allahu te barake wa ta'ala. Ako nešto fali od ovih karika, Pa što prije da se pregledamo, izvršimo imanski tehnički pregled i vidimo šta nam fali. Jer neće Allah pomoći narod koji ne bude uspostavio šartove pomoći. Pa molim Allaha tebareke wa ta'ala da budemo od robova milostivog i da se oblikujemo ovim lijepim svojstvima. Kaže uzvišeni وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا robovi milostivog ponizno po ovoj zemlji hodi. Hoćeš da znaš jesi li rob milostivog da vidimo kako hodaš po zemlji. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا pošto mi živimo u epidemiji džahila. Sve Ebu Džehl do Ebu Džehla. U Meki bio jedan. Tako se zvao. Prije toga bio pametan malo. Zvao se Ebu Hakem. Pa kada ga je pozvao Muhammed sallallahu alaihi ve selleme i on odbio, dobio nadim Ebu Džehl. sa Tuzla imamo da 700 hiljada Ebu Džehlova, kod nas predsjednika ima manje, pošto nas nema puno, ima nas 350 hiljada, možda je 350 hiljada Ebu Džehlova, ili možda sa oproštenjem, možda ima malo izuzetaka. Možda su neki Ebu Džehlovi u prelaznoj fazi, pa će biti Ebu Hakem, o, o, očevi mudrosti ako ne budu plaho mudrovali, pa od ove ovako lijepe vjere cirkus napravili. Noćak će u mnogim hrabima lijepe hurije Bosne i Hercegovine sjediti i poput horozova lijepim glasovima svojim zematlijama lijepe pobožne pjesme pjevati. Noćak će u oči Hidžetske muslimanske nove godine. Smije se to bileći? Ne smije, piše stop. Nije obilježio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem koji je povod i njegov gest hijra brojanja. Haj zaboravio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio puno obaveza imao. Može li Muhammed poslanik alaihi sallatu ve sellem zaboraviti nešto u pogledu dina, ne može. Pa da vidimo pravi li Ebu Bekri, jel on jednom obilježio taj prazni. Jel Omer, jel Osman, jel Ebu Hanifa, jel Šafija, jel Ahmed, jel Malik. Nema kodin ove muslimanske godine. Hoćemo reći da su slabi muslimani bila kao mi, malo bolji, moderni, digitalni muslimani, Uspjeli smo ove godine i 300 metara od poslanikove džamije i Mevludu Medine na prvi. Prenosni radio objekt. Radio čestnosti, tako se preudu zove. A Boga mi Hanka nije čestnica, mora dokazati. Šafet je umro i teško mu tako malo na oprosti. I Hemzo polovina i ostali. Zove se Jedatul Berk radio bjer, radio takvaluka četvrt. I javlja se najbu zamjenik resom u Neme i kaže, evo uspjeli smo napraviti Merlu te Gamberu u po grada Medine. Pa, braćo draga, od ove vjere se ne smije praviti cirkus. Vidimo da je kod kršćana cirkus. Svaki dan vidimo da im neki svesenik na suđenju mora da se brani, oni ga kažu sudije, ti si nemoralan. I on kaže, poštani sude, ne osjećam se krivije. Još ću to ja razdjaba, kad ste neprirodnu vjeru smislili. Jer katolici kada bi bili pobožni, nestalo bi svi na Dunjalu, kao tako. Zabranili se ženci u novac. Za 30 godina ne bi bilo ni ni fratra, ni, ni čače i sestre. Sve bi to pomrlo. Neprirodna vjera. Allah nama dao prirodnu vjeru islam. Ne možemo islamu nikad grešku naći. I opet neće. Većina ljudi. Osobina, draga moja braćo, pobožni ljudi. Allahu i robova je da ih po zemlji, da ih zemlju ne izvijeti, da ne lupaju. Suprotno toga su ljudi koji se nadmeni. I zato Lukman, ali salatu wasalam, kaže, o, sinčiću moj, ne hodi po zemlji nadmenu. Znači, i hod na zemlji, mu'minski hod se razlikuje od hoda drugih ljudi. A pošto živimo u epidemiji grijeha, u idha hauta da humu džahilune, kalu salama. A kada im se obraćaju džahili, vređaju ih. Vidi vakve, vidi nakve. Kao sve normalno i moralno. Samo je problem sa tim džanijskim golubojima. Koji da hoće mogu na svakom koraku grije činiti. Ali oni neće. Pa šta ćemo uraditi kad nas izazivaju? Pa Kad nam kažu vehabija, pitaš, evo ti deset maraka, gdje mi objasni, šta si mi rekao? Kaže, ne znam. Pa šta izgovaraš riječ koju ne zna sebe? Uida hatabahu mu džahilu na kalu salama. Pa kada se tako oslovljavaju džahili, ne znali se, kaže Allah da vas uputi na pravi put. Znači, moliš Allaha da je uputi. To je osobina robova, osobina robova milostivog. Da se tako obhode. A ovo je taj vakat. Jer kada bi ti sada sprovodio šerijatske kazne, koje su primjerali za ostavljanje namaza, za zinaluk, za krađu, Ako bi kad za namaz, po Hanefijskom sve trebalo zatvor, nemaš više kome otkriti ruku dok ne odrapi jednu kaznu, mora onda ići na drugu. Ako bi kažnjavao rekao, dobro, nećemo i kažnjavati za, za nama, sajde i kaznimo za krađu, da vidimo ko nije korumpiran. Ne znam koga bi mogli naći, mali broj ljudi. Pa u toj epidemiji činjenja velikih grijeha moraju se robovi milostivog isticati i po hodu, i po govoru, i po davi, da tom narodu traže salameta, da im kažu izlaz je ovde, ili će vas Allah Đelešanu uništiti, ili na vas neku nepodnošljivu kaznu pustiti. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Često se dešava da ljudi danas puno pričaju. Pa i mi da i je puno pričamo. Pogledaš moje ibadete i kažeš, nis me baš oduševio. Jedan rekijat vitr, vas za musafir, vas za kratimo, ponedljak četvrtak, u globalu jedemo, ne postimo, ulažemo svoj stomak dobro, iskrivamo kič, više ne mere ta kičma nositi te kile. Allah opisiva robove milostivog da oni počita u noć ne spavaju. Oni u svojim kućama provode suđede o kijama. Ili, ako si dosad na kijamu, ideš malo sežiti. Hoć zastat na sedzu, ustane pa stojiš. Da se razrimaš malo, jer se na sedzi može zastat. Ja sam zastao u Medini, ne te Na teravi. Uposli se na teravi i ne vre Ja sam pokušavao i ne može. Jaka disciplina, jak tempo, moreš se osapunat, moreš omršaviti, More znači da ti, zno, da ti tabani budu mokri. A nije lato tabone uzmanjati. To, ali u Medini se može zaplakat. Kaže jedan hađija. Interesantno je za njega zato što je Boga čovjek. Pa i on izgleda vidio se ne mogu parama kupiti žene. To je jedno kod kršćana može, oni prodaju u crkvama. Raj. Pa ga pitam, dojam, hađa, kako ti je bilo Kaže, čim sam ušao na saba u poslaniku u džaniju, zaplaka, kaže, brate, imam na saba, zaplaka i ja. Nisam, kaj je primijetio, ne mogu bosan pogođu za 30 godina mog života, 36 godina, da je zaplako. Vidim kaj čovjek plače, nije bijeda, vidim slata ima pojiš glavi, tepe si dobri. Nije on na tijakeru došao do na mihraba, ima valjda neku svoju auto, Toyota, nešto ima, vjerovatno. Zaplaka, kaže čovjek. Zaplaka i ja. Pa je osobina robova milostivi, milostivog, da provode, znači, ako hoće po danu, da mogu da izdrže tempo džahila, oni svašta govore. Jer čovjek samo mijenja boje. Neko kaže lijepu informaciju, tebi lijepo pošalje ti žena prijeteću poruku po rumenijsku limun. Jel da? I kaj zaću halalce, ali ja moram otići. E, da bi ti taj sav tempo života, piđama, razno, razno piđama i ostalo, ubo se samo piđama, nema razno. Kerame se naći ubo čovjeka da ima osiguranje, da radi. Ako čovjeka nađeš da radi, kad ja radim, ako hvata, je bila u starom zavjetu. Zadnjih 5-6 godina nema nikakva situacija. Ali ja radim, kaže da možda se taj sve predovisli pa nam nešto i dati. Pa je ugo se sam pijama i zato svako teške na vagi. Spavamo puno, jedemo puno. Men ekele kefira, o šeribe kefira, o name tawila, sa ta se u hajrem kefira. Ko puno jede, mora za upaliti, tako? Ko puno jede i pije, stavno mu se magleke spuštaju. Zašto je zarazno? Ko spava puno, prođu ga mnogi hajrovi. Prođu ga namaz, prođu ga dobra djela. Pa je osobina robova milostivog da po noći spavaju, je tako? Malo sutra. Klanjaju i badete. I zato je rekao mladić koji je bio mjesečar u vreme Ebu Hanife radijallahu ta'ala anhu Kaže, majko, srušio se onaj stup. Kod Arapa je noći lijepo izaći, pa nas stavlja. Gore na, na ploču. Posebna hava. I vidjet ćete, ko ne može pobjeći iz kuva i sa djeci, bježi na ploču. Ne mere u kuć podnijeti. Tamo na nestane struje dva sata, pogušli se ko one strujne kokoše. Jer prije su Arapi pravili one arapske, Bejtul Arabi, one arabske kuće od čerpića pa su zimi tople, a ljeti su prijatne hladne. Pa Ebu Hanifa imao običaj da noćni namaz, ono što je spomenuto 40 godina klanio sa jacijskim abdestom, stajao bi dugo na kijamu i učio Kur'an, pa bi ovaj dječak mjesečar vidio neki stup stoji. Pa kada je umro Ebu Hanifa, rekao je, majko, Nema više onoga snuba što mi se priviđa. Kaže, umro je imam kufe, umro je Ebu Hanifete, radi Allahu ta'ala anhu. Danas ljudima gori vanjska, sluši kruju zabava. I onda kad mu dođe račun, kaže, ženo, slatke vode malo. Ali nemoj da struju da grije, daj nakon ledane. Jer valja to plati. Pa kad već troši struju, nemoj trošiti vanjsku, troši unutra struju upali svjetlo, uči Kur'an. Ima 70 godina, a pitanje ima si toliko priliku da zaradi zemlje to kome ćemo govoriti pri kraju. Pa šta se onda dvomiš? Znaj odgovorno ti tvrdi da u žene to nema spavanja, ružna osobina. I vidite, meni kaže sinoć, kažu ti, tebe treba na hrpu drvan ili sada. Kaže, ko motor kad spava, ležeći. Znači, spavanje čovjek u snu. Zašto, je, zašto čovjek kada ustane kaže, Alhamdulillahi lebi ahjanana, ba'dema ematena, wa ilaihi nušur. Hvala Allahu džel šanuhu, koji me je proživio nakon što me je usmrtio. To je jedan vid smrti. Njemu je povratak. Da li Allah te bareke wa ta'ala opisiva te, oni ne klanjaju samo. Znači, oni provode na kijamu, na sezi, a onda puno dove. Puno moli Allaha te bareke wa ta'ala, pa između ostalog, najviše moli Allaha želešanu da ih sačuva vatri. Femen zuhziha anin nari wa udhila u zemlete faqad faz. Jer ko se sačuva od vatri, Da vidiš ovaj mutavelija, nema puno iskustva, pregrio nam. Pa vi, jel tako ovo sad duramo? Ovo je duraj i mora se nekako izgledati. A zamisli džehennemsku vrućinu. Znači mi vidimo nekakav vulkan se negdje desi. I jedno, ili jedno u Izraelu požar, molim Allah da svi izgore osim muslimana. Pa čita svijet gasi požar. Prepali ste. To je, to je sladole za ono vatr. To je sladole za džehennem. I zato pobožan čovjek koji razumije Allahov govor ili pokušava da razumije, on svati ibadetom da se mora Allahu tebareke o ta'ala utjecati od vatrije. I zato Kur'an, u Kur'an se često spomine Fattakul nar, bojte se vatri. Jer ljudi se boje dunjavske vatri. I vidi se kod duhanzije, ha, haman mu požutili, potpadali nokti. Pržio se jadnik i nije mogao drinu uništiti. On sam sebe uništio, bio se na rate 50 godina dok se nije dohakuo Pali ono ščibru. Kibrit je arapska riječ. Pa Turci teško izgovaraju pa kažu čibra. A to je kibra, kibrit. Vatra, upaljač. A šta je onda džehennem? I zato pobožni robovi Allaha Đelešanuhu والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما gospodar moli Allaha Đelešanuhu sačuvaj nas azaba jahannam jahannamskog azaba inna azabaha kana gharama jer je kaže patnja u njemu nepodnošljiva to se ne može podnijeti I zato kada su dunjalučku vatru uložili da sprže Khalir Rahmana Ibrahima alaih salatu wassalam. Mnogi mušnici tog vremena su se stržili. Bili pečeni naraženi. Jer su ložili vatru po nekim rivajetima šest mjeseci. I tako je vatra bila pjesna. Da nisu mogli drugačije Ibrahima alaih salatu wassalam ubaći u vatru, nego je za drugo brda isparivali ga u, kap, u katapultu. Ali Allah naredio da vatra bude hladna i spasanošna za Ibrahima. Pa kada su ga pitali, o Ibrahim, kad ti je najljepše u životu bilo kaj u vatri? Kažu pod drugom rivajstu, o zebu. To kad Allah promijene stanje. Jer Allah sve može. I zato osobina pravog vjernika je da se svaki dan, zato su selefi, Omer radijallahu ta'ala anhu je često znao staviti svoj plan na svijeću i govoriti prži se o Omere ibn Khattab. Prži se ovom dunjavskom vatrom da bi se znao čuvat džahennemske vatre. Pa je to osobina robova milostivog. Znači, jer ta vatra je, draga moja braća, nepodnošljiva. Znači, Ako se bojimo vatre, ako shvatimo šta je džehennem, kakav će naš odnos biti prema darežljivosti? Sigurno na velikom nivou. Na velikom nivou. Evo kogod prođe, vi ljudi čarali ove kuće. Neko u zelenu, neko u crvenu, neko sa vlaškim krovom, neko sa ovakvim krovom neko na ovaj način, ljudi za svoj personalni život dadoše sve. Ali rogovi milostivo pomažu Allahu vjeru. Zašto ste pobosti zvale džamije u Skoplju Jahija Paša džamije? Znači, on je sam napravio od svog imetka. Usred Begova džamija, on je sam napravio od svog imetka. Careva džamija, car je napravio svog imetka. Znači, ljudi su bili svjesni da moraju davati na Allahovom putu. Kur'an nam ne kaže dadi ti sve. Jer to nije podnošljivo za sve ljude. Ebu Bekri je jedan Ebu Bekri. Pa zato Kur'an kad opisiva te robove milosti Bog, on kaže da oni udjeljuju. Ali u tome svemu uganjaju neku sredinu. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا Oni koji kada udjeljuju, ne rasipaju niti skrtari. Nego se u tome drže ha, neke, neke sredine. Ali stalno daju. Kod nas čovjek dadne Marko ne mene živjeti kod njega. Vas spomini da je to nešto dao. Čirka spomene, Allah najbolje zna da Haman toga koristi nema. Da je to već pokvario. Jer Allah te barke o ta'ala na drugom mjestu kaže ja eju hrvatina aman. Ovi koji kažete da ste razumjeli iman. La tubatilu sadaqatikum bil menni wal eda. Nemojte upropasti svoje sadake, svoje dobrovoljne vidove davanja prigovorima ili vrijeđanjem. Možda niste znali. Ashabi su čuvali hijđru. Nije tijelo nijedan ashab da se vrati iz Medine, da ponovo živi u Mekhi. A vrednija je Mekha od Medine do Kijameta će tako biti. Htjeli su da sačuvaju svoje djelo hijđri. Da to bude samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala I zato ako nešto dadneš, Allaha radi. I samo hoćeš se vape, to će ti Allah sigurno primiti. I to ostaje. I u tome ima beričeta. Pa zato vidite kakav je to redoslijed osobina. Da čovjek bude da prvo po zemlji nijedno i dostojanstveno vodi da se prema neznalicama obraća na najljepši način, da naveće ima dopunsko punjenje. Ne najde se bošnjog graha i da li je mlika, neka i po čitavu noć spava i po čitav dan spava i kada god zovne zirali sredstva ti ne dostupa. Pa gdje to? Šta? Ako si ne dostupa na ti u nekom hajru, nurun ala nur. Ali uglavnom vidimo kad se javi, kao da se iz dimnjaka javi, nije još došao od sebe. Ili ne zna, poremeći, poremeći, ne zna na sad, zove me čovjek u, u 12 sati i kaže, može li jedno pitanje, ja ne znam koji je svijet, Kaže, pustio sam ženu tri puta. Ali evo, ona mi se nudi da mi robkinja bude, pa kakav je propis. Kaže mu ja, brate, tako ti Allah. Nemoj misli da ja sad sebe nešto hvalim. Ali smiješ li ti ikoga u ovo doba poznat? Znaš ti koliko je sati? Kad sad pogledam, kad pobim pola jedan. Maša Allah. Pa ja u pola jedan ne znam, nija više gdje sam. poremećaju, poremećaju na dunjalu. Ljudi po noću ne spavaju, po danu spavaju. A nama je naređeno muslimanima da u svemu imamo mikadar, imamo pravu mjeru. I da se obhodimo onako kako dolikuje. Pa kažem po noći dopunsko punjenje i badeti. Pogotovo sada. Sada je prilika jer je noć duga. Ima vremena iza, iza nas spavati se i za ibadeti. Kad je Allah te barek evo ta'ala, kada god objašnjava osobinu vjernika ili osobine mu'mina i robova njegovi, ne može se zaobiti temelj ove vjere, a to je tevhid. Danas bošnjaci odeše na tehvid. Kada bi rekao tetka ti ode lagano u židovsku vjeru, tako kažeš. Ona bi rekla, sin koja ode, bit će soka, raha tlokme i bit će neki stomunčića. Ama ti jedno kažeš, a drugač znam ja gdje ti ideš. Pa je tevhid, monoteizam, da čovjek obožava samo Allaha Đelešanu. To je prioritet svih prioriteta. I zbog toga je Allah poslao 120 hiljada poslanika. I svi su govorili, ja kao i'budu Allahe malekum min ilahin gajru. O ljudi, obožavajte samo Allaha. Ni drugog Boga sem Allaha nemate. Zato se kaže u našem šehadetu prvo la ilaha illa Allah. Prvo zanijekati ta vuta. Zanijekati sve lažne bogove. I očistiti svoje srce da ima samo Allah. Ako to ne uradiš, košta će te to čitava života. Ti ćeš koba jagi, misliš da voliš Allaha, ali ti nisi očistio svoje srce od drugih širkijata i onoga što možda uprlja skroz iman. Pa zbog toga osobina milostivog jeste وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ Oni su ti koji nikoga ne obožavaju osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, samo Allah, kako ga obožavaju muhlisine lehum din, iskreno mu ispovjedaju vjeru. I zato je danas kada počneš da objašnjavaš da ljude vratiš pod vinklo, sam svijet skoči na nogu. Kao što je skočio vreme Ibrahima, ali sada tu stran. Pogledaj si ahmaka tog vremena, Oni još imaju snagi da pitaju ko je uradio ovo s našim bogovima. Pa i Ibrahim kaže, sad sam vidjeti svi budale. Ovaj najveći. Zar i danas nema budala koji kažu mene, ja sam iz lože majmuna došao. Iz planete majmuna. Ovo je majka priroda. Ona je kaj, ima, ima neka veća, ima, ne, nešto ima, nešto ima. Nešto ima. Mene treba takvu šamačinu, fuhan dobro. I kad kaže šta je ovo reći, o iluzija, nešta ima, a ne znam šta bi ovo moglo biti. Nešta ima. Jer ima sekti koji kaže ovo je sve iluzija. Pitam ja jednog, gdje si kaže, samo Allah zna gdje sam ja. Reku, šta se ja jednom dobro plesnem ovom nasaditom rukom i kaže, ovo je iluzija, ništa se ne dešava. Znači, robovi milostivog samo Allaha te bari što tala obožavaju. I to svakodnevno izgovaraju. I zato je znači, velikan zikrova, velikan, znači, veličanja Allaha Đelešanuhu, kako se to spominje u rivajetima, Sejdul Edgar. Znači, velikan svih zikrova. Šta je velikan svih zikrova? Znači, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تاي تشيت إتفوديدان يتو تشيتو توحيدا شتاسو هذه يمالو فيه زبار لك تشمي od mjesta gdje su obukli hrame od Nikata do Mekke lebejk لبيك lebejk lebejk la šarike leke lebejk le, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك čisti tevhid samo se spojeda. Čisti tevhid. I zato mi danas imamo na pozornici ljude koji su napravili pučkuriš u svom svatanju islama. Pa nisu rasčistili jesu li židovi, kršćani, vjernici ili nisu? Kaže, ne, ne, oni su vjernici, ne, drugačiji način. Pa vidite ovi dovista, muške, ženske neke vode. Ajvatovca, sedam braće. Ona pećina, ona teska pobožna. Ona je vlija srljavi. Koji nesta more. Evo i su radi došlo da da zamrači Kome se to sve može dešavati? Ljudi se im se god desi, kaže, vidi mal kakvog Bože sa nekakvim prljavim knjigama. Kaže, on ima neke stare knjige. Požutilo je sve jedno slovo i sve jedna stranca na tim knjigama. On je meni rekao, zamisli, pogodio mi je to i to. I ja gledam ljude u stafu u jednoj džami, kada je si bio kod Kurade, nisam, kada je nisam, nisam neke velike potrebe jasno kada je bio, malo mi je kada je teško bilo ono vodu držati na zraku, a ostalo je kao dobro. To se ne može, znači, nosiocima tevhida događati. I zato Bilal, koji ništa nije znao, nije rabijesen znao na pamet. Nije znao ni jednu suru još na pamet. Ali je znao šta je čisti tevhid. Pa kada su ga mučili, mekelnije mučici, govorio je ahadun ahad. Jedan jedini. Zato la ilaha illallah ima svoj šak, ima svoje uvjete. Nije sva je la ilaha illallah ispravno. Mora da ima oni sedam šartova, pa da bi tek onda od la ilaha illallah imali, imali korijesti. Osobina vjernika je robova milostivog. Vola jaktulune nefse leti harrem Allahu illa bil haq. Taki ne čine nevjet na zemlji. Kod robova milostivog nećeš naći crnu hroniku. Ja tamo se malo pomokao od mojih krajišnika, kažu tamo se ubijaju ovako komšije za među. Došao ovdje jedan grad, kažu ovdje se braća rođena ubijaju za među. Ovdje kada je onaj uzdao spisak, ubija sve odreda, krenuo malo, sve pobio odreda. Onaj drugi kaže ubio i ženu i djecu ona je uradio ovo, ona je uradio ono, treba otići tim novinarima i tim koji kao čuvaju red, pitati ima li kakvi slučajeva da ovi džanijski golubovi to radi. I dajte u javnost pa kažite kako treba da ljudi gledaju. Jer su vjernici, muslimani, čisti od toga Iako se to desi, to se može dešavati u iznimnim slučajima. Nehoti se ili šeitan prevario nekoga da Allah sačuva. Vola je znun, niti čine zinavak. Draga moja braćo, danas mi koji se zovemo muslimani, oko nas je epidemija nemorala, Naše ulice i mahale smrde od ružne priče. Moraš starom čovjeku kojem je smrtovaca viri iz džepa govoriti, puni kulturna ga pričaš. Nemoj psovati. Kaj, šta sam opsovo? Ovo svaka druga ajba. Izgubi osjećaj. Osobu regulator moralni. Nema zareza nigdje čak čuješ od ljudi koji su na čadi bili. Suje pašćetu mater, suje kravi mater, suje komši mater. Smrti nam sačije od, od zrada zinačkog. To se ne može dešavati onima koji se zovu muslimani i koji kažu da su moralni i normalni. Zato osobina vjernika je da imaju tevhid, da ne ubijaju i da ne čine nemoral na zemlji. A onaj ko to uka bude činio, iskusit će kaznu. Nema proći nekažen. Zato je šarijat Allahov sud, draga moja braća, blagodara. ali nam izatrali mozgove. Pa ja kad me neko upita šta si završio ili šta učiš, kažem učim šerijat. Vidim, čovjek se prepali odmah. Da mu kažem, upisao sam međunarodno pravo ili pravo. Rekao, ti si napredan. Allahov šerijat je objava. Allahov šarijet, naš gospodar, zna šta nama treba, pa nam to daj. Da zna mladić, da će za preljubu dobiti stotinu bičeva, od koji, od svakog se tog bića pada unesli i biti proćeran iz svog mjesta u neko tamo, neku tamo zadnji godinu dana, on bi rekao, ima li alternative? Ima idem ja u brak. Ja ću aškovat sa svojom mladom dok god ne umre neko od nas dvoje. A neću minute aškovati mimo, mimo islama, mimo braka. Jer to sve vodi u nemoral. Zato Kur'an kaže, ola takrabu zina, ne možete se približavati ošte zinaluku. Innehu kane fahiše ten vasa sabila, jer je to razrad, dovedeš baru, doneseš baru i bac mu i kažeš neće. Neće. Neće. Nisi izgovorio neće, ono zviš. Hoće. U našim kućama ne mora. Upalimo na daljinski. Pa nekakva serija ova, pa snarauza ona, pa šahrazada nekakva ova, pa sve više šta nema. Dok pogledaš, jel, goraže pod vodom i poplavljeno, moraš prije toga pogledati 500 grijeha najmanje. Zato vjednik se odgaja i badetima da bude, da bude vraćao daleko od toga. Ko bude tako sve radio, njemu se samo, kako Kur'an kaže, povećava. Yudha'af lehu l'azabu jevme l'qiyameti. Vajahrut fihi muhana. Patnja na onome svijetu će mu se samo povećavati. I u njoj će vječno i ponižen ostati. Osim oni illa men tabe wa amene wa amila amelan saliha sa ulajke i ubedi uva u sejatim hasanat wa kana Allahu gafuru rahimu. Osim oni koji povjeruju koji se pokaju, povjeruju, urade dobra djela. Ovo su ujedno i šansovi te obje da se čovjek pokaje, da povjeri ispravno kako treba i da ne čini, da čini nakon toga dobra djela. U tom slučaju će mu Allah te bareke u ta'ala loša djela se zamijeniti dobrim djelima. I ovo je radostan vijest za oni koji kažu ja sam predstavljuk, sva šta sam radio, ne mogu ja kraj, gotovo je, nema od mene ništa ima. Požuri ima. Tubu ila Allahi teubetem nasuha. Pokaže se samo Allahu ispravnom teobom. Kako? Prije nego se pojavi sunce sa zapada ili duša ne dođe, ne dođe do ugrlo. Skoro je slušan slučaj na zapadu. Sad na zapadu se puno prima islam. Dolazi švago kod u tursku džamiju i kaže, hođa, ja primio islam. Kaže, ovdje ti malo ospavaj, je siguran ti. I malo ospavaj, pa onda dođi. Pogledaj. Nerazumijemanje islama. Umjesto da se obradujemo, došao drugi holandžanin u marokanku džamiju i kaže, ja bi primio islam. Kaže nekoliko ljudi, nemoj danas petak kad bude nas više pa da to malo zvančimo, da napravimo ceremoniju. Kaže Fendija, ne, ne, ne, ne. Stav islama je na po džume kada bi ušao čovjek na vrata i rekao, ljudi, ja oči islam, taj je džuma, čovjek prima islam, idemo dalje. Kaže, pa je primio islam. Ovako nešto u utorak. U četvrtak je došao prvu noć od četetka na jaciju. Pa je sjeo da klanja sa muslimanima i stao je u namaz, pogledao je s desna i lijeva kako to ide, podigao početni tekstir i stao u namaz nakon toga ruku ošao na sežu. I ostao na sežu. Ovi ljudi klanjaju, kažu, ne zna čovjek šta će, pa ćemo kasnije objasniti da ne bude samo na sežu. Pa kada su predali selam, rekli su čovječe, ima ti si novu islamu, te se to toleriše, ali aj dobro je sada, dobro je, zaljubio sam sežu, idemo dalje, ima još toga. Oni ga diraju čovjeku grobu. Čovjek umro. Pao Allahu na sredbu. I zato mi moramo požuriti sa teobom. Mi koji smo muslimani imamo svoji neki atarima i grijeha. Što prije? Zato kaže poslanik Ali Salatu Vesanam. Tako mi Allaha. Ja se svaki dan 70 puta pokajem Allahu Đelešanu i donesem iz tipa. U drugom rivajetu stotinu puta. Pejgamber, poslanik Islama, I zato sa se obom treba požuriti. I zato je osumne da čovjek najmanje svaki dan sto puta kaže Estavfirullahu atubu ili. Estavfirullahu, Estavfirullahu. Pa vidim se, namaz, treda, selam, osumne se kaže Estavfirullahu, Estavfirullahu, Estavfirullahu. Izađeš iz zahoda, kažeš u hranu. Tražiš oprosta, Tražiš istigfar od Allaha te bareke wa ta'ala. Pa zato treba požuriti ka oprostu. Zato Kur'an kaže فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ uiddat al-mustaqim. Požurite oprostu vašeg gospodara. I džennetu čija su prostranstva koliko nebesa i zemlja. Pripremljeni za bogobojazno. Dalje Kur'an kaže, a onaj koji se bude pokajao i dobra djela činio, on se iskreno Allahu vratio. Znači, uvjet je, ljudi kaže, ja se pokajao, a on opet u istom halu ostao. Ne, ne, ne, moramo vidjeti dobra djela. Moramo vidjeti da čovjek nakon toga se ne vraća više na taj grije. To je znak velike te obe. Dalje osobina je da pobožni robovi Allaha te bareke ve taala lažu ne svjedoče. Danas imamo osjećaj da čovjek progovori slaguje. Vjernik ne smije da laže ni u šali. Dozvoljno mu je lagati samo u nekim vazrednim uslovima. Da pomiri dva brata muslimana, kad slažeš nevjeri, koliko vas ima imana svog rava? To je u globalu, nekom broji. Ali da lažemo ovako da bi nešto. I zato su govorili učenjaci. Kaže, znate li šta je sidak? Kaže, sidak je to da čovjek ne slaže kada ga jedino laž može spazati mu glava, glava ne ode. I on kaže istinu kad je dozvoljeno nekada da bi se čovjek izvukao u daruri. Ali oni tada kaže istinu, pa nek ide glava, jer to je ono što kod njega vlada, što ga nosi da bude istin prema Allahu te bareke wa ta'ala. Osobina robova Allaha te bareke wa ta'ala, kada se spominju Allahu i ajeti, oni gluhi i slijepi ne ostaju. Danas ljudi slušaju Koran, ali ne izlače pouke. I zato Allah te bareke o ta'ala kada opisiva nevjernike, kaže oni slušaju Kur'an, a to im samo još povećava kufr, nevjerovanje. Kada je Nuh ali sratu sram se obraćao svom narodu, to im je samo znači oholost i nevjerovanje povećavalo. A šta je s vjernicima? Kada se samo Allah spomine, kada dukira Allah, uvedele kulubu, samo se kaže Allah, odmah oni to, to njima paši. Njihova srca za trepere, oni to vole. Ta je osobina Allahovi robova da puno Allaha spominju i Allahove ajete uče. Da voli Allaha te bareke u ta'ala, والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما Mi moramo i u dovi imati prioritete. Da molimo za svoju porodicu. Da molimo za svoju djecu. Da nam molimo da nam žene naše budu čestite. Reću, žena naša, pošto oviše ženstvo se ne smije tako biti. Da kažeš u dovi gospodaru, sačuvaj www.pautalk.com Soba put vjernik I kada oko moje bude zadovoljno s tim Dijete kada ti sluša Žena kada ti je pokorna To je najljepša harmonija na ome svijetu I zato nas Allah Đelešanu iskušava upravo preko žena i preko djece. Inna min euladikum azvađikum aduve lekum. Vi vašim, vašoj djeci, vašim ženama imate neprijatelje za vas. A što može biti neprijatelj? A isto tako može biti prisni, prisni prijatelj. Ako budu vjernici imali ove osobine, u lajke juzdevne l'hurfeta bima sabaru, u evakavne biha tahijatan od salama, oni će zemnetske sobe nastaniti. Ako se svemu ovome, znači, srpe, i bit će lijepo dočekani. I u tim džennetskim sobama, džennetskim prostredstvima će vječno, vječno ostati. Zato ja molim Allaha te barake wa ta'ala da nas učini od robova milostivog. Da ponizno po zemlji hodimo, da lijepo govorimo, da puno ibadetimo, da uvijek udjeljivamo, da tevhida ispravnog budemo, da kod nas nema nasilništva, da kod nas nema zinavuka, da svjedočimo istinito, bez laži, da Allaha puno spominjemo, da svoje, svoju djecu i žene odgajamo i da čekamo za Allahu pomoć ono što nam je naš gospodar pripremio da bi u lijepi džennet ušli. Molim Allaha te bareke o ta'ala da vas nagradi za vaš sabrče mil i da ovo cijelo bude približavanje Allahu te bareke o ta'ala i da se volimo Allaha radi i da uđemo u džennet i da budemo komši u džennetu Ako nas kao Allah smiluje, nećete ni sto godina odvijarati. Neću ni ja vas ometati, a nemojte ni ni mene ometati. Zemljet je za ebeda, pa neka bude prijatno. نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لمعتبر إن في ذا لمعتبر portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom www.pautautsku.com Soba, put, vjernik.